Plantoi farigias pacaj materialo. La malnova Danubo estas exa river braco de Danubo en Vieno. Gi estas postrestajo de la exa sovagia Danubo, cion oni reguligis inter la jaroi 1868 ok cae 1875 quin. Ecte tiu reguligo, gi estas tamen tute aparta, de Danubo, cae do facte consistigas lagon. Gi estas hodiau usata kiel riposeio, cae estigis plurai nageioi ceggi. Por teni tiun belan locon usebla por tiu uso, necessas regule falci la aquain plantoin. Dum la pasinta iaro, la falcpoatoi de la urbo Vieno prenis 2600 tunoin da aquae plantoi e la malnova Danubo. Esploristoi de la Agricultura Universitato de Vieno nun laboras pritio producti e la crescegantai plantoi pacaj materialon cae utiligi ilin plue ciel crud materialon. La aquae plantoi povas cresci dum quar semainoi gis altezzo de du metroi. Ecte la comenzo de la passinta semaino, protio de nove sur voias, la dexep falch boatoi de la urbo, sur la malnova, cae la nova Danubo, porteni en sciaco la macrofitoin. Tio estas grandegai plantoi. Tiui plantoi ja estas gravai, por la bona qualito de la aquoi, ili ali flanke estas mal ce la ban gastoi, cae la boat veturantoi. Nun tempe, la falcitai aquo plantoi estas compostatai. Esploristoi de la agricultura universitato ec conis. Aquae plantoi taugas por la productado de pacage materialoi. Tial esploristoi de la instituto pri ligno tecnologio cae recrescantai crut materialoi, cae de la Instituto pri chemio, laboris pritio utiligi la grandan potenzialon de la macrofitoi. Nia celo estas disvolvi urban raffinan concepton por ebligi estonte povan creon de valoroi el tiuce urba crut materialo clarigis cun laborantoi en la proiecto. La unuae prototipoi, exemple, por la unu foi usa pacajo de fructoi, au ciel compostebla unu foi usa teleraro, estas laula esploristoi mult promessae. Actuale ili laboras pri taugai metodoi por separi cae prepari la planta in fibroin. En la aquae plantoi tamen ancau trovigas pluae valorae en haveroi, ciui estas interessai por la materiala utiligo, exemple amelo cae ligninezai biopolimeroi. La macrofitoi disponas pri alta enhavo da proteinoi, cae crom producto, ciu aperas ce la productado de pacajoi, povus estonte esti usata kiel stercajo. Ancau la fermentado, por la productado de biogaso, estas ebla, ca iam estis testata. La universitata proiecto nun iam estas premiita. Por la plua esplorado pri la potenzialo de la macrofitoi, ca la tecnica realigo de la biorafina concepto, la sciencistoi nun sercias sponsoroin cae partneroin por cun laboro.